Toen al die mensen klaar door de Jordaan rivier gegaan het, het die Heere vir Joosja gesê, Julle moet twaalf mans kies uit die volk, julle moet een man kies uit elke stam, en julle moet vir hulle sê, julle moet hier in die middel van die Jordaan rivier twaalf klippe optel, op die plek waar die priesters gestaan het. Julle moet die klippe saamneem en julle moet die klippe neerzet op die plek waar julle vannacht gaan slaap. Joshua het toe die twaalf mans geroep wat hij uit die Israëlieten gekies het, een man uit elke stam, en hij het vir hulle gesê, Julle moet voor die kus van julle God die Heere loop na die middel van die Jordaan rivier, en julle elkeen moet de klip optel en op sy skouwers sit, een klip voor elke stam van die Israëlieten. Die klippe moet vir julle het teken wees, wanneer julle kinders een dag vir julle vraag, wat beteken daar die klippe vir julle, dan moet julle vir julle sê, door die verbondskus van die Heere dier die Jordaan rivier gegaan het, het die water opgehou om te vloeien. Door die klippe is daar sodat die Israëlieten altijd zal onthou wat gebeur het, die Israëlieten het gedoen wat Joosja gesê het. Hulle het twaalf klippe in die Jordaanrivier opgetel, een klip voor elke stam van die Israëlieten. Hulle het die klippe saamgeneem en hulle het het neergesit op die plek waar hulle die nacht geslaap het. Die Heere het vir Joosja gesê hulle moet dit doen. Joshua het twaalf klippe reg opgesit in die Jordaan rivier op die plek waar die priesters gestaan het wat die verbondskis gedraaid. het. Die klippe is nou nog daar. Die priesters wat die kus gedraaid, het, het in die Jordaan rivier bly staan totdat alles gebeur het wat die Heere vir Joshua gesê het. Joshua moes vir die Israëlieten alles sê wat Moses vir hom gesê het om te doen. Die Israëlieten was haastig, hulle het vinnig oor die rivier gegaan. Toe hulle klaar oorgegaan het, het die priesters die verbondskis van die Heere ook oorgedra, en hulle het voor die volk geloop. Die mannen van die stamme Ruben en Gad en die halve man as een stam het voor die Israëlieten oorgegaan. Hulle was gereed om oorlog te maken. Daar het omtrent 40.000 mannen voor die verbondskis oorgegaan naar die Jordaanvallei na by die stad Jericho. Die Heere het daar die dag vir Joshua een belangrike man laat word. Al die Israëlieten het gedink Joshua is een belangrijke man. Hulle het om gerespekteer so lang soos hy gelewe het, soos hulle ook vir Mooses gerespekteer het. Die Heere het vir Joshua gesê, sê vir die priesters hulle moet uitkom uit die Jordaanrivier. Joshua het toe vir die priesters gesê hulle moet uitkom. Die priesters wat die verbondskis van die Heere gedra het, het uit die Jordaanrivier gekom, en toe hulle voete aan die kant van die rivier raak, het die water van die rivier weer begin vloei, soos voorheen. Die rivier het oor sy walle gevloei, soos voorheen. Die Israëlieten het uit die Jordaan rivier gekom op die tiende dag van die eerste maand, en hulle het hulle tente opgeslaan bij die plek Gilgal oos van die stad Jericho. Joshua het daar die twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan rivier geneem het, recht opgesit by Gilgal, en hy het vir die Israëlieten gesê, Wanneer jelle kinders eendag vir hulle paas vra wat daar die klippe beteken, dan moet jelle vir die kinders vertel, Israël het op droge grond oor hierdie Jordaanrivier gegaan. Die Heere het die water van die Jordaanrivier laat ophou vloei, zodat so jelle kon oorgaan. Jelle God die Heere het dit ook gedoen bij die Riet Sedert. Hy die Sedert laat ophou vloei, zodat so ons kon deurgaan. Die Heere het dit gedoen zodat so al die volken van die aarde moet weten dat die Heere sterk is en zodat so jelle zelf jelle God die Heere altijd zal respecteren en dien.